നവര هەതാണം നබവി هەതാണം ന തതതണം നോതതാ നබആയരയണം നആയോരയണം നപചയണം നබോവതാ നലോඒ സവസാമണം നരസാ අസ பஞ்சനമുക്കാரோം ப்பනส ப்ப මളംසි அ සයි பங்களം ப නබයිහதாണം ල න්ം නத்தണം නබයාරියාണம் න නవச்சയണം ో பచపాර ా ఒకపాగపడ డ நత మ ం స दादा भगवान साक्षी वर्तमान महाविदय क्षेत्र में विचरता वर्तमान महाविदय क्षेत्र में ඒथंकर भगवान फ्री तिमंदर सामिने अच्चन भक्तिपूर्वर्क नमत करद रत्यप तारा भगवानने साति वत्माने महाविले एकस एत्रमा वितरता मा महाथंकर भगवान फ्री विमंदर सामीने अच्यंद भक्ति पूर्क नमस्कार वा रब्याक् दला भगला्य साक् वा फत्माने माविले फैत्रमा विजनतावामा मा ते संकारभगलान ्रेजගबंद सान्या्यां ति पूर्वत नमस्कारल කා ラキャ በ साaksi න වतමා மாविෙක් ఎ්‍රவா මාമ थकारभगவா ්‍ර விबந்த साமி්‍ය्याන් ්‍රक्तिपूर्वर् समत्कार द बந்த साने ரत्यदा भगवाने साख ्यमानी वार्த்தමාனை மாवि सक्්‍රमाවිතता त्माने मवि वा ඒथकारवग Thரேज விबந்த साමන්‍ය्याන් ්‍රक्तिपूर्ුවर्त सස්कार प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी वर्तमान महाविदय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में विचरता पंच परमेश भगवंतों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी පतමානே महाविलेෙක් එत्र්‍රත था अन्य क्षेत्रोंमा ता මා பत පवेේෂठी பगව தோोंने අ्यන් अति पर्वक कर ने ර्य वा सा्य वा पर्चमाने महावि्यक्ष एत्र तता अन्यक्ष एत्रोमा विचरता ममाने हाविले अ े ओम परभेश के अंतों ने्याच््यन पत्ति पुूर्वर्त नमतकार गए ओवेी ं अ्य ति पूर्त नमस्ता रत्यक ताड़ भलाने साच्ची ्य बत्माने महावि्यक्ष एत्र तथा अन्यक्ष ेत्र्रोंम वि्यहर्मान சkar ha अතිብ olarak nama der अ रत्यक् ताड़ा भगवाननि साक््य त्य पतमानी मावि एक क्षेत्र तता अन्य क्षेत्रमा भेरमान हत्मानी बता अन्य क्षेत्रमा ि संंकारसाय बोंने अच््यन भरति पूर्त नमत करगेने अ टक् तारा भगवानने साक््य त्य रा भगवानी बात्मा माने माविलेज क्षेत्रत्रतता अ्यक क्षेत्रोंम घरमांग बत्माने मद वता अ्य कोमा ते संंगकरताएबों ने अच्चन अर्ति पूर्क नमस्कार ने अ कार मावीर सार्सन देेव जेवियों ने अच्चन अर्ति पूर्वर्त नमस् कर मा ों वित्ररा भी शासनले देवियोंने अच्यन भक्तिपुर्वर समस्कार विरा नोंनेन वि तीर्थंकर अगवंतोंने अच््यन भक्तिपूर्वर समझकार मत्माने बत क्षेत्रे विजता दादा भगवानना अचच्यम वक्ति पूर्वर्त नमषकारदादा भगवानना पाणियाडार तो ््यानियोंने अच्चन भक्ति पुर्ुवर्क नमस् कर आका प्र्रमांडना जीव मात्रना सीियल स्वूपले अच्चन वक्ति पूर्वर्क नमस् कर कर ियल सरूपे अगवत स्वरूपे एतििया का जगतने अगवत करूपे दर्ण कर विय कर अ ग अगवात कररुपे दर्शने केवल दर्शनथ प केवल शने सगवात करूपे रियल दर्शने केवल दर्श सेड औररूपाडडडा ज्ञान भायवागे प्राम्यदा भर्षन थे गोडे ज्ञान भूद निलसार बावनो भायवागे ज्वाथरुपे निष्चया इपिरे ये रात्ना कैना एई क्या भवनो भयभागे परम शांत अज एक तेरे सर्व उपाधि रहे भवनो भयभागे परम शांत अज एक तेरे ज्ञान करे ते रूप ज्योति अपार भवन भय भाङ्गे केवल दर्शन ज्ञान सुख रे ते रूप ज्योति अपार આ બધું હું કરું છું કે છે ધંધો આ નોકરી બધું પણ મને પોતાને કઈ ઈચ્છી જરા ઈચ્છા નથી છતાં હું કરું છું કે માણસ ઈચ્છા હોય ના ઈચ્છા હોય એને કરાવે શીખવો જ નથી આ લોકો કહે મારું ના કર્યો તો ના થયું નથી રહી ગયો છે એટલે કલાક પાસે રહેતા જાય છે સત્કાર નથી પોતાના હાથમાં Because of the previous years, right? That's why I like it. ra nopó ক laে kaமாমে ofত ka giaগা আ हम हক ज ने रे আ चा मखे मुख्य খ अने ैरीे राजतम जाओ तो अपनी हम पड़े दओ सागाएतू हुई सता न हमने पूजा ओक्र को को जवा चता कोदने खा अब जवार कोजे गूता कोचत इमा लाग औरमा अनाभ परापूर्वे कर मजन समदमी मंति कमजतीभ भवमा मज समेलन मिलनमा भूक्तविजन प्रति आमा करता पदेदेसी करेजन पतिमा परर्ेशन सर्गन करनता कोमा खाते करो रााइ कै जोनी पात नहीं प्रयो के प जनु मान प्रयोगी तरूपे वितरपे भी प्रराम प्रयाुभू क्यासारना अ करका नी कर के कौन सम সसले कायामी कोमा कोईमा ni का कौन करी दছেलेऊप टाइम को रे कोद लाकोमा तो प्र करें से कौन ना औरस्त लोगकरना आप क कर जरू मुकेल से नारी पुजा तोसा री वनामाने वमा देरकएम नारी हम कटो करता वि से पू दवा नहीं करतारीता जा नारी संकाररे කणय सम्मජे सदखाન को මद್लीබद ස්भावि ஞण अठ सदाವ விनाகிपा नेनाड़ अ तोी ब क्या तो ब क्या हमका में कम जायड़ेयाें पूल म्मानहू जोइ कौसदे कोन समाண்டनहू जोइने कौस नठी भद मान कोई करता जगत अद ઘણા ખૂણા આખા બ્રહ્માંડ જોઈને તમને કઉ છું કે નથી ભગવાન કોઈ કરતા જગત આખું સ્વયં પૂર થયું આજે આજોડ શું કહે છે

બુદ્ધિ તારી પાસે શક્તિ આવી જશે બુદ્ધિ કોણ નામ કહેવાય એ ઘરમાં બધે જ ના પડે એમને બુદ્ધિ કહેવાય ગુસ્સો ના આવે એમને બુદ્ધિ કહેવાય બુદ્ધિથી એટલું બધું કામ થઈ જાય કે ધનસુખ ભાઈ અહીંયા આવો આગળ આવો બુદ્ધિથી ક્રોધ માન માં લોકો ઠંડા પડી જાય શું થાય જે બુદ્ધિ છે તો જ ગયે અને બુદ્ધિ કેમ કે

टरेগ काने नहीं से दরে र यहां बागधन टरनसा मेरेखि नेनवयौवना लेचन विष्वयनिधार गणे काचण पूचैतेभजवानं समाहाच जरा कसारण रमरीनाय करू केत्यागीत्या क्यबदु केव सौकसरूप यह कवितयने जीतता जीचोसौदऊसा नरतिजतादतीिए द पुराने अधिका विसार रपयांग को रती दरे ज्ञानने ज्ञान ले स मदीरा पानती आक ज म्ञान्ञन करेंू बतु्ञन बतत जाए तस्ते जाए जलिपिनञन कर हुनाथ आ યોની વિષય નું રૂપાંતર થયું તમે મહાવીર રામ ભારત તારે લાવજો સુરવીર ધનો ના કોઈ દી કોઈ દી तरा कंपावयो लारा कपावयो देना संतानने रेहार किियार खूम करना थे हा हमंतु संकतमा तके मा ठेकना दरनाथे ना थ आयाखनी दरकार दो ग रो अवट हमम जाए तो जो हंच कुलवटना कद पहंचकवर्ना सू च तणा आए दो आतवट गनी समझन गे भने साम कण दे क्षत्रियजो विरहाक सुणे धरे झटते रणे निज अमर आत्मा ने स्मरी ने अमरता वरता गणा अमरता वरता गणा ए मोक्षगामी सत्पुरुषना शरण हो भंजना हे मोक्षगामी सत्पुरुषना शरण हो भंजना સંગ્રામ આ કુરવીર નો આવ્યો અપૂર્વ દીપાવજો કરતાન પાછી પાને ત્યાં દાદા ને પડખે ભાવજો સંતા સહનશીલતા ઘણા ધીરજ સમાધિ મિત્રો સમાન સહાય કરશે મિત્રો મન ધરો દાદા ચરણમાં માં वांगतखावरो Thति ब स கா ग थोड़े दपावे जो द सर्वमा प्र भ दु्मन කमाद හી द කमाद नहीं कत्र हो कत्र हो हो ण ख ख अबय मति मारो म मारो ै પણ બોલ્યો હતો તાર લાઉડ સ્પીકર બહુ ભારે અત્યારે જે બોલાય ને અત્યારે મશીન બધું ઘસાઈ ગયું મશીન મશીન ઘસાઈ ગયું મહારાષ્ટ્ર હો મહાવીર ના સુરવીરતા બોલો કા યાર બનો ના કોઈ રીતે એ વાક્ય બોલો તો નહીં ब द ब्याताय न से चा र कोई ईना म कसी ैप जाे हो आप ग कैसा मे मशरी ईला सी ના ઉકા પીધા ને બે ગઈ કેવી હા ઉકા પીધી કરે બધી ઘટે જાય ને ધોકા પીધે થઈ ગઈ અહીં ધોકા પીધા આવે ઘડી હવે જલ્દી બરાબર નહીં એની જરૂર want essence of the permanent truth. Yes. Huh. you will get here permanent truth. Real truth, permanent truth. These worldly things are all. બધા truth temporary These are all temporary truth, no. But no, nothing is permanent in this world. But if you want permanent thing, permanent truth, that you will get here only. Yes, Mrs. Shanta said that you keep young. Mrs. Shankar tells me that you એ કે છે કે શાંતાબેને કહ્યું કે તમે જ્ઞાન શીખવાડો છો હા બરોબર છે એટલે જ્ઞાન એ પરમાનન્ટ ટ્રુથ છે કે અને આ બધા ટ્રુથ ટેમ્પરરી છે એન્ડ ધીસ ટ્રુથ આર ઓલ ટેમ્પરરી ટ્રુથ દે આર રિલેટિવ રિલેટિવ ટ્રુથ છે ના રિયલ ટ્રુથ છે કે ધીસ આર ઓલ રિલેટિવ ટ્રુથ and dhyan is real truth. And that is permanent. Who has created this world? True, true address of the Creator. Is this world is real or illusion? Can we remain in real happiness? Unless, unless happiness is the real happiness. લખાવ તો વાક્ય આટલો લખાશે આમાંથી કયું વાક્ય પૂછવું છે કઈ આ ભાઈ પૂછવું છે કઈ There is God. Where there is permanent light, there is God. Where there is permanent light, there is God. Where there is obstacle light, that is energy. Even trees have got light. You cannot see that. There is light. ये कहते के आपने रियल हैप्पीनेस में માં किए यस યસ રિમેન ધ રિયલ હેપીનેસ ઇઝ ઇન યોર I have seen the real happiness is in your possession. Yes. Yes, I know. All this. सेविंग भी करी सकती है रियल हैप्पीनेस पर some years ten times or twelve times or fortyfour hours twelve times for ten times fortyfour hours is the is the self not created by God There are 360 degrees viewpoints in this world. There are 360 degrees viewpoint in this world. There are 360 degrees viewpoint in this world. God is creator by God is creator by viewpoint. Not by fact God is created by viewpoint not by fact those who believe believe in reportr in two hundred degrees any kinds of evidence cannot confuse me. I am this whole man in this world whole man I am not this, I am not this, I am not faith. I am not this teacher. this teaching record only. everybody takes our record, and we can get that record from there.

मााइ पसी ग्रामेटिक माइ नट माइ कंप्लेट म रल नॉट माइ मगी ऑ लेटनवर ह आ कैन understand all the America within one hour. I don't know English well. That is the true point. Jai Satchidat. और એક લાખ રૂપિયા ખર્ચી થતા અંગ્રેજી કરિયાલ ના નીકળશે તો આખો વર્લ્ડ નું સાયન્સ આખું વર્લ્ડ બધું અત્યારે શાંતિ થઈ જશે આર રિલેટિવ and temporary adjustments are relative and temporary adjustments. All things you see are relative and temporary adjustments. All things you hear are relative and temporary adjustments. All things you taste are relative and temporary adjustments. All things you smell are relative and temporary adjustments. Well, all things you but touch, touch are relative and temporary adjustments. There is no permanent adjustment. If you can come to the real point, there is permanent adjustment. Come to the center of this, all 360 degrees, come to the center, there is મતભેદ There no difference of opinion, sir. र् मा लग ंग मेरेका ली भने यह कलाग मा प्रसिला बाए और नेम न टआ प्रैिला Hmm. and what is who are really that you should real realize here you must realize here you are is relating view find para is correct by relating viewpoints not real viewpoint he you see only relative part not real part you you cannot see real part in this body you only can he can see real relative part he can see real part and relative parts. He can be real and relative all real and relative they can one relative part and one real part all temporary real permanent there is completeness endless see who is smoking you can see who is smoking i can see she can see who is smoking not i am smoking all these are part you say this did my hand my this my my or this part of the body part of the body not you you are the owner of this of this part you are the owner of this part you are the owner of this part i am not owner of this part that's the only difference that is the only difference you are owner of this part body name i am not owner of this part body name or anything i am owner of this whole party not his body. owner of any plant. He is owner of universe. One who can not be owner of his body or any plant can be owner of universe. You can also become owner of universe. He remains in eternal happiness. Huh?